Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş bir soru soruyor. Diyor ki namazın sonunda bazı rivayetlerde geliyor dua ile ilgili namazın sonunda yapın Resulullah demiş. Bu sonu salamından önce mi salamdan sonra mı? Bu soruyu soruyor. Bir de ikinci sorusu aynı bununla ilgilidir. Namazdan sonra ise Elimizi kaldırıp dua eder, eder miyiz yoksa böyle dua ederiz? İki soru yani. Birinci, duburu salah hadiste geçtiği gibi e, dubur es-salah e, bir şeyin sonu yen bitimi yen en e, peşi. Bu duburun anlamıdır. Hadiste birçok yerde bu rivayet oldu. Mesela Bukhari Müslim hadisinde Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayet var. E, ee, Mughire bin Şu'be radıyallahu anhu diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekulu fi dubri kulli salatin ida sellem. Bak burada diyor Mughire diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın duburunda yani sonunda salam verdikten sonra şuları derdir. Burada dubur ne ne anlaşılıyor? Şeyden sonra. Eee Salamdan sonra. İşte alimler bu konuda bazı hadislerde de salamdan önce alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Dubrus sala e, bir kısmı demiş salamdan öncedir, bir kısmı demiş salamdan sonradır. Ama bunu muhakkik alimler, araştırıcı, mezheplerin de içinde araştırmışlar. Hadisleri tetebbu yapmışlar. Yani hadisleri araştırmışlar. Bütün hadisleri bir araya getirmişler. Orta yol bir çok güzel bir orta yol çıkmış. Had, bazı hadiste Dubrussala sala Resulullah zaten adını koymuş demiş namazdan sonra bunu dersin. E, yani bu hadis gibi namazdan sonra salamdan sonra bunu derdi. O orada anlamı geliyor Dubrussala salamdan sonradır. Bazen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlak demiş. O da anlamı geliyor ki namazdan salamdan öncedir. Mesela bu Mughira hadisinde Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salam verdikten sonra her namazın peşinde bunu derdi. Ne derdi? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahumme la mani'a lima a'tayt ve la mu'tiye lima mena't ve la yenfa'u zel ciddi minkel cidd. Bu dua namazdan sonra demeyi sünnettir. Bukhari Müslim'de. İmam Bukhari'de Abu Hurayra'dan bir rivayet var. Diyor, kalu Sordular bazı ashab ya Resulallah zehebe ehlü düthur bil derecati ve ne'imil mukim. Zenginler ve mücahidler ne'imden ciddiler. Yani sadaka veriyorlar. Ee, e, e, biz kâle keyfe dâlik? Kâlu sallu kema salleynâ. He, dedin e, Resulullah sordu dedi e, nasıl e, ne demek istiyorsunuz? Dediler sallu kema sallayna ve cahadu kema cahadina. Bizim gibi cihad ettiler, bizim gibi namaz kılıyorlar ve enfeku min fuzuli emvalihim. Ee, para e, paraları var sadaka veriyorlar ama böyle stelene emvalun. Bizim de malımız yoktur. Onlar ecir alıyorlar, bizi geçiyorlar. Şimdi biz namaz kılıyoruz, eşittik. Namaz sorun yoktur. Cihad ediyoruz onlardan. Onlar da bizimle cihad ediyorlar. Ama onların paraları var. Sadaka veriyorlar. Biz onu veremiyoruz. O zaman bizi bizi geçiyorlar derecette. Ne yaparım? Bunu şikayet ettiler Resulullah'a. Allahu Ekber. Sahaba bak ne kadar ince düşünüyor. İstiyor. Himmetleri yüksek. İstiyorlar Firdevs-i Aleyhi. Korkarım derler ki o bir dünyada biz Resulullah'ın yanında olmarız. Onlar yanında olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mubeşşir cennetle müjdeci, müjdeyici olduğu için dedi kale efela uhbirukum bi emrin tudrikune men kana qablukum, ve tesbikune men câe ba'dikum ben size bir şeyden bir bir bir meselede haber vereyim ki e, sizden öncekileri sizden öncekilere yetişeceksiniz. Sizden sonradakilere de geçeceksiniz. وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ Kimse de size yetişmez illa sizin gibi bir tane yapsa. Allahu Ekber nasıl bir derecedir ya Resulallah sallallahu aleyke ve ala alike ve sellem. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Tusebbihune fi duburi kulli salatin aşra ve tuhmidune aşran ve tukebbirune aşran. Yani dedi her namazın peşinde tesbih yaparsınız. On sefer tehmid on, tekbir on. On cinayettir. On, on, on, on. Üç ona. Çünkü Buhari'de e, diğer Buhari bir hadisten tüsebbihune ve tuhammidune ve tukebbirune halfe kulli salatin thelâthen ve thelâthin. Biliyoruz namazdaki sonra tesbihten. Aynen rivayette Müslüm'de geçiyor. Demek ki burada Resulullah duburu ne koydu? Namazdan sonra adını koydu. Bir rivayette Müslim'de Ka'b radıyallahu anhen diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki buyurdu ki muakkibatun la yehibu qailuhunne ev fa'iluhunne dubra kulli salatin mektubetin muakkibatun ne demek istiyor? Diyor ki muakkibat üç e, muakkibat var. Bazı peşinde e, sonunda ibadetler var. Söyleyenler husrana uğranmaz. Failleri de failleri de zerele uğramaz. Yani çardan çıkar. Duburi kullu salatin mektuba. Her namazın peşinden bunu söylemeleri lazım. O da nedir? Telâthu ثلاث وثلاثون تسبيحة ثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة 63 63 dördüncüde tekbiri 64 demiş burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedir? Demek ki işte bu mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bu hadislerde salamdan sonra apaçuk. Sen burada kalkıp tevil edemezsin dersin bunu salamdan önce derim. Diyemezsin. Çünkü burada apaçuk adı var. Bu ne dahildir bazı hadislerde? İşte ayetel kursu okumak. Kul huvallah muavvizat. Bunlar diğer e, başka hadislerde var. Bunları sen öne alamazsın. Mesela diğer taraftan baksak Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'un hadisiyle Abu, Abu Davud sahih senetle rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu. Ve kâle ya Muaz Vallahi inni le ahibbuka Vallahi inni la hubbuka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu dedi ya Muaz ben seni seviyorum ben seni seviyorum. Fakale avsike ya Muaz sonra dedi ya Muaz sana vasiyetim La teda'ne fi duburi kulli salatin taqul. Hiçbir zaman her namazın peşinden unutma bunu söylemeyi. Allahumme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey Allah'ım bana yardım et, sana şükredim hakkıyla ve ibadette en güzel şekilde yapmaya yap ve ibadet sana yapmada en güzel şekil yapmada sana e, yardım et. Evet. Nisai'de aynen Muaz hadisi de diyor فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُولَ فِي كُلُّ دُبْرِ salatin Rabbi anni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Bu da bir ayrı rivayet. Burada burada e, hadis nedir? Burada hadisin ihtimali var, büyük bir ihtimali var. Kables selam. Salamdan öncedir. Çünkü e, e, Nisa'inde diyor ki e, namazdan, namazda bunu bırakma. Yani salamdan önce. Onun için İbnül Kayyim Zadil Mi'atte Rahimullah dedi bu çiğ ihtimali var. Bazı öyle tercih eder, bazı öyle tercih eder. Bizim şeyhimiz Şeyhül İslam İbn Teymiye diyor, salamdan önceyi tercih ediyordu. Bu, bu, bu, bu da. O öyledir de. Evet. Şimdi bunu bildik. Salamdan önce, salamdan sonra eğer rivayetler dediğimiz gibi gelmişse salamdan önce salamdan öncedir. Salamdan sonra gelmişse salamdan sonradır. Bu budur. Ayetel kursu meselen maavvizet bunlar salamdan sonradır. Bunu salamdan önceye alamazsın. Mesela estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, entes selam, minkel selam. Bunlarda da dubur demişti. Onun için dubur sala değildi. Bazı yerine göre selamdan önce olur, yerine göre selamdan sonra olur. Bu da ortak bir noktadır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin rivayetiyle Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın duburunda Allahümme inni a'udu bike minel bukhul ve a'udu bike minel cubun ve a'udu bike min en uredde e, e, e, arudde ila erdelil umri ve a'udu bike min fitnetü dünya ve min azabil kabr. Bu bunu ne zaman derdi? Namazdan sonra. E o zaman bu bu nedir? Dubur burada alimler diyorlar namazın içinde olabilir. Ama Resulullah adını koymuşsa La ilahe illallah gibi bu tesbihler gibi bunlar nedir? Bunlar namazdan sonradır. Evet. Kısacası cevabı budur. Çinci sorusu diyor namazdan e, bunu yapsak duburdan sonra el, duanı elimizi kaldırırız. Şimdi namazdan sonra dua hiçbir sahih rivayetle amel edilecek sahih bir rivayetle Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem nekil gelmemiş bize. Onun için imamlar dört mezhebin de içinde var bunlar. İmamlar e, bunu e, şey gör, müstehap görmüyorlar. Ne diyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, namazdan sonra salam verirdi. Üç sefer derdir estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarek teyazel celal vel ikram. Sonra la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. E, lehul mulk ve lehul hamdu. Sonra Allahümme la mani'a lima atayt ve la mu'tiye lima mena'at. Bu namazdan sonra dualar. La ilahe illallah muhlisine lehuddin ve lehukâle kafirun. Hüsnül Müslim kitabında bunları var. Bunları dedikten sonra 33 kere tesbih, 33 kere tekbir, tehlil, sonra la ilahe illallah Sonra ayetel kursu okurmuş. Sonra kul huvallahu ahad. Sonra kul auzu bi rabbil felak. Sonra kul auzu bi rabbin nas. Ee, kul, kul huvallahu ihlas. Nas felakı da sabah namazından, akşam namazından sonra üçer kere okurmuş. Normal namazda e, bir kere okurmuş. Bir de akşam namazından sonra, sabah namazından sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunları da On sefer on sefer okurmuş. Evet. Onun haricinde elini kaldırıp dua yapmazmış. Bu tesbihi de tek başına yaparmış. Böyle cemaat şeklinde, toplu şeklinde bizim olduğu gibi camilerde birden de müezzin oradan kumut veriyor. Hepsi yapıyor. Böyle bir şekilde yoktur. Bunun aslı var mı dinimizde? Evet bunun aslı yoktur işte maalesef. Onun için alimler bunu e, güzel görmüyorlar. Hatta bazı alimler bunu bid'ate sokuyor. E, gerçek şiddetli bid'at değil. Çünkü bunu yapanlar da e, dine bid'at soksun diye yapmamışlar. Bunlar iyi niyetten özellikle e, cahillik zamanında mesela bizim Türkiye'de Osmanlı döneminden sonra baya cehalet e, çoğalmış. İşte bir tane desin ki millet bilmerse yardımcı olalım e, e, cemaate mezun söyler, onlar yardımcı olur. Bu herkese, bu bid'at böyle yerleşmiş e, İslam aleminde. E, ama bu sünnetten değil. Ne dua etmek ne e, şey. Dua etmekte de el kaldırmak şart değil. El kaldırmak sünnettir. Bazen insan dua eder elini kaldırmaz. Bazen insan elini kaldırmaz. Niye? Riyaya girmesin. Dua ediyor. Elini kaldırsa her çeşit bakar buna. Niye elini kaldırır bu dua ediyor? Hava atıyor. Riyaya girer. O zaman elini kaldırmasa daha evledir. Evet. Eydir bugün de bu camilerde bu tesbihe katılabilir miyiz? Yani bu katılmanın bir mahsuru yoktur. Sen oturursun kendi başına tesbihini de yaparsın. E, eğer alimler diyorlar katılmamak fitne yaratıyorsa toplumda Yen seni seni tersliyorsalar toplumda. Yen seni e, katılmasan mesela Vahhabi diyorlar sana. Vahhabi de demek toplumda kötü bir şeydir. Yani e, din inkarcısı ol sana şefkat gözüyle bakarlar. Ama Vahhabiye zındık gözüyle bakıyorlar. O zaman e, bu tühmetleri üzerine niye çekiyorsun? E, katılabilirsin. Bir mahsuru yoktur inşallah. Tesbihtir yaparsın ama sen kalpten onu ikrar etmiyorsun e, ce, e, elinden geldikçe anlatırsın. Bazen katılırsın, bazen katılmarsın. Yen bir çöşede oturursun. Biz şimdi böyle yapıyoruz. E, onlar tesbihlerini çekiyorlar. Biz de tek başımıza çekiyoruz. Doğa zamanı geldiğinde biz çekip gidiyoruz. Kimse diyemez bize niye doğada çektiniz. Biz ayetel kursumuzu okuduk. Tesbihimizi yaptık. Geliyoruz. Bu nedir? Ortadan tutmaktır. Yeri var mı bunun? Evet. Böyük alimler bunu e, bol bol konuşmuşlar. Çünkü uhuvvet sünnetten daha öncedir. Bu sünnettir biz tartışıyoruz. Ama asıl olan uhuvvettir. İslami uhuvveti bozmamak için. Onlar da böyle mutaassıptılar. E, bunu bozulmasın lazım. Buradan da bazı arkadaşlarıma işte bu konuda nasihat ediyorum. Bu konuda sünnetleri e, ferzle e, ferzin önüne çıkartmamamız lazım. Vacibin önüne çıkartmamamız lazım. Uhuvvet Kardeşlik bu vaciptir, ferzdir Müslümanın üzerine ama bu türlü meseleler sünnettir. Mesela namazda amin demek. E, bu sünnettir. E ama kuvvet cami cemaatiyle umuz umuza durmak ferzdir. E şimdi bizim bazı kardeşler illa ki gidiyorlar camilerde amin sesli diyorlar. E cemaat rahatsız oluyor. Bazı imamlar da cahilliklerinden tabir caiz ise kullanıyorlar bu işten. Yani böyle kıcık kapıyorlar. Bu sefer ne yapıyorlar? E, imam hemen diyor veladdallin kendisi içinden de amin demiyor. Hatta bazıları da besmeleyi de kaldırıyor. Diğer küçük surayı okuyor. Mesela diyor veladdallin inna ataynakel kevzer. Neden? Şey olsun, kıcıklık olsun arkadaki e, on, onun gözünde bu Vahabiler amin demesler diye. E bu ne oldu? Bu fitneye sebep açtı. Onun için bu caiz değil. Hiçbir çeşitte. Hiçbir zaman e, e, ferzi sünnetin önüne çıkartamayız. Önce ferz sonra sünnet. Baktın bu kabul etmiyorlar. Bu, bu eğer sünnet ise yavaş yavaş. Bak 20 sene önce Türkler hele hiç kabul etmezler. Bugün de kabul ediyorlar amin yavaş yavaş. Neden? Umra'ya giden çok oluyor. Haca giden çok oluyor. E televizyonlarda canlı yayın var. Mekke Medine aktarılıyor. Mısır'dan e, yayına oluyor, başka İslam aleminden oluyor. Bakıyorlar her çeşit amin diyorlar. Demek ki bu, e, bu, bu da varmış İslamiyet'te. E dört mezhep haktır diyorsun. Niye bunu kabul etmiyorsun? Ha akılların çal. Onun için bu işler yavaş yavaş olur. Sen de dün olar gibiydin. Allah senin min Allah'ın minnetiyle sen sünneti öğrendin. Sen de insanlara minnet etmemen lazım. Onun için arkadaşlar bu konuda ben özellikle üzerine duruyorum. Bu konuda hiçbir zaman e, kuvveti bozmayalım. Daveti her zaman hükümden ön plana çıkartırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.